I mi svjedočimo da nema drugog Boga sve Allaha tabareke wa ta'ala. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allahu robi poslanik. Balla var risale dostavljio je risalu, وأدى الأمانة يبطل أمانة ونصح الأمة يبطلقها أمة وكشف الله به الغمة يسلم الله جل شانه رذكريو إسفل إسفل وجاهد في الله حق جهادي borio se na Allahu te bareke wa ta'ala putu istinskim džihadom hatta je dao jeqin dok mu nije došao jeqin dok mu nije došla smrt sallallahu ta'ala alihi wa sallam pridelite svoja srca jer se mi u stvari odrećamo srcima a ona su između dva Allahuma tebareke wa ta'ala srca okreće i Allah žele ala kako hoće i zato je poslanik ali se razu wa stran u čijem srcu nije hilleta bilo znači nije zvode bilo Njegovo srce je operirano dva puta. Njegov hirurg je bio Čibril Allahovom dozvolom. Molio je Allaha se bareke o ta'ala u konstantnoj dobi. Allahume ja muhalle al kulub, srpit kalbi ala dini, o ti gospodaru koji okreće srca ljudi, ustavili moje srce na tvojoj vjeri. I osuda je srce dobio i na kalu, od kalne da ju kalinu, sad hoće ovo, sad neće ovo. Sad mu dosta upute, sad draga za uputom. Pa pripremite svoja srca i načulite svoje uši, da čujete kao Allahu a kao na Rasul, rekao Allah i rekao njegov poslanik, i da budete od oni, el medine jeste ni unem kaume, da jeste ni une ahtene, od oni koji slušaju govor, a najistranije slijede.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 Kako bi na Dunjaluku tezili da ga oponašamo u vanjskom izgledu. A ako ga sanjamo da ne samo znakove i da, i da samo njegovu biografiju i da imamo njegovu sliku pred sobom. Kako bi stali, ako nešto nema od te slike, da je to do nas, a ne do Allahovog poslanika, ali sram. On je u najljepšem obliku stvoren, onda tu nešto ne spivaš s svojim ili svojim menheđom, pa ti ne da Allah žele žanu da svaki put, ako ti se već dešava, da sanjaš poslanika ali se rad pod sram, da ga vidiš u pravom obliku. Navodi jedan veliki da'i ovoga vremena Muhammed Hassan, Hafezahullah. Kaže, otišao sam u Mansuru, držao sam predavanje, pa mi je prišao jedan mladić, rekao šejh, ovdje ima jedna starica koja je preko 75 godina. Puno je žena da te vidi, ima potrebu da te vidi, da te nešto upita. Pa sam kaže, našao vremena iz zaborestnika, otišao sam toj staroj neni, pa sam se začudio. Nena mi je bila iz. stalno je donosila vas salavat na poslanika, ali salatu od sranca. Pa sam joj rekao, majko moja, šta te boli? Šta je s tobom? Ja je puno doktora. I kružim u krugu velikih ljudi koji mogu za Allahom pomoć. Jer nije Allah Čelešanu poslao bolest, a da nije za nju dao lijek. Pa je rekao ja, šeheh Muhammed, o šeheh Muhammed, znam ja svoju diagnozu. Ja već treću noć Ne sanjam poslanika, ali je sratu od strana. Ja sam se od bola razvolila. Znam ja dobro svoju diagnozu. La haura ona kuvata illa bila. Tetka plače, tetka je bolesna, nena je bolesna, što svaku noć ne sanja poslanika, ali je sratu od strana. To jeste već tri noći, to je se ne dešava. A šta je onda svjednicima koji će možda prokutiti ovaj dunjavuk? a nikako neće vidjeti poslanika ali sram u snu. Je li to do poslanika ali sram u sram? Ili je do vjernika? Neka nam ova tetka i ova nena bude veliki vajic. Pa upoznajmo se sa našim Resulom sallallahu alaihi wa sallam. Znate li kako je lice bilo naše poslanika ali sram u sram? Boja je bila bijela, prošeta crvenilom, Lice je bilo vetro, poput mjeseca. Nije ni okrugno, ni dugo što. Bio je široka čela. Kakve su obrve bile naše poslanika, ali se da tu Bile su jake i sanačene, u obliku luka i blago stojene. Kakve je oči imao poslanik, ali se da tu Imao je lijepe i okrugle oči. Izraz to crni ženica, simpatični obrva, kao da su obrve samo bile podvučene surmom. Trepavice su bile duge i toliko guste da se zbog mnoštva tih trepavica jedne u drugu predstave. Noć poslanika je sada su od sran. Noćna kost je bila onako malo istaknuta, i blago ubijena. Usta i zubi našeg Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam imao je izrazito bijele zube i rastavljene zube što je znak ljepote. Imao je rastavljene zube, imao je najljepše usne i najljepši oblik. Imao je najljepša usta od svih Allahovih poslanika i od svih Allahovih robova. Kada je sva brada našeg poslanika, ali sratu od sratu, Bila mu je brada izrstog usta, crna brada u dužini šake, a vrhove je gazio poslanika na izrazu u stran, jer gaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, a'fur liha, wa qasiru ševari, puštajte brade, a kratite vrhove. Kakva je bila kosta Allahu poslanika alaihi sallatu u stran? Bila izrstog usta i crna, valovita, Dužina joj se kretnjela od resnica ušiju do ramena. Kakav je znoj bio Allahova poslanika, ali i sratu od sran. Bio je znoj Dinica, moću Sandara. Govorili su o Asadi u Medini kada bi prošli Allahov poslanika, ali i salatu od sran. A nikoga nije prije toga vidio. Po njegovom mirisu se ga poznavali stanovnici Medini. Znali su da je tuda prošao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Znači njegov znoj nije bio kao znoj ljudskog roda koji udara. Nego njegov znoj je kapao u misk. Miris Andera i Mošusa. Bio je bijeli čist. Poput pisera. Opći izbe naše poslanika alaihi sallatu wa sallam. Poslanik alaihi sallatu wa sallam je bio uvjerenog starca. Nije bio ni visok ni nizak. Široki ramena i prsa. Dugi potaktica. Nije bio mršav, niti je bio debel. Posljedna odilježja naše poslanika, ali je zrazu od stran, koja su vjezana samo za njega i niko takav ne može biti, je sljedeći. On je imao pečat poslanstva Hade mu do buve. Pečat poslanstva, poslanstva veličinom poput golupčijeg jajeta. U obliku mladeži, boja mu je bila između crvenje i boje njegove kože. Nalazio se taj pečat u gornjem dijelu lijeve srečke. Pečat je stavio džibira i zratu od stran. U događaju kada je izvrši operaciju poslaniku Ali Salatu Veselam, za koju kaže poslanik Ali Salatu Veselam, bilo mi je hladno, osjetio sam hladnoću tog velikog pečeta. Mi smo u nekoliko, nekoliko prethodni prošli hudbi govorili o hakovima koji ima poslanik Ali Salatu Veselam kod vjernika, a sada ćemo nastaviti da govorimo kako i na koji način da budemo pomagači Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Svaki poslanik je imao svoje pomagače. Samo se samo je pojenta bila u različnosti imena. Pa je Musa već razu od sran. Imao iz nejačene Afiba, imao 12 apostola, 12 pomagača. A pa Isa već razu od sran imao isto tako jedna ažera avarijun, 12 avarijuna, a poslanik kada je srazu od nas nama, ima svoje muhađire koji ostavljaju zajedno s tim duljavog i živote radi Allaha te barake ta'ala. Ima ove ansarije koji su upravo dobili taj rakob, taj naziv, zato što su zaista pomogli poslanika, ali se razu od srana i muhađir je starije, njihov broj traje do sunnjega dana. Pa se moramo upoznati koji su to sve metodi i na koji način da pomažemo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabrojit ćemo i stotinu, što opet nije konačan kraj. Puno je metoda i načina da pomognemo poslanika alaihi sallatu sallam u stvari mi sada pomažemo sebi. Allah te barek evo te Allah i njega zaštitio. Wallahu ja asimu gemine nas. Allah će se zaštititi od ljudi. Ali mi trebamo poslanika ali sratu od sram. Mi moramo biti njegovi pomagači. Mi moramo stati sa njim zajedno sa Allahom ali sram. Rame uz rame. Da bi nam se Allah te barek evo te na sudnjeme danu spilovao, da bi bili i pili na sudnjeme danu sauba, koji je posebno pitanje za pozvanikare i sratu od strani njegov umet. A nakon toga, valja preko sila čuprije, a bit će najbolji oni koji najbrže prođu, a proće svi oni za koje se bude zauzimao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam prvi način da pomognemo Allahu poslanika alaihi sallatu wa sallam draga moja braćo jeste da razmišljamo o dokazima o dokazima koji se nalaze u dva vahjejna u dvije objave u Kur'anu i Sunnetu kako kaže poslanik je sallatu wa sallam u titul Kur'ana wa ma'adif lehu ma'amu Dati je Kur'an ili ono što ga napunjava, ili dat mi je Kur'an i ono što mu je slično, dat mi je Kur'an i dat mi je sunnet. Da bi na taj način upoznali se sa Allahu i poslanikom, ali i sratu da bi dobili jepin. I zato moramo puno ispitavati Kur'an. A Kur'an što bi mi poslanika, ali i sratu na jedan najbolji jedan Vidjet ćete u Kur'anu da Allah kaže o Musa, o Isa, o Jahja. Doziva poslanike pojedinično, ali se našem poslaniku nije, od, nije obratio nijednom pojedinično. Nije rekao o Muhammede. Iz poštovanja prema poslaniku, ali se razvoj stran. To jeste najveće poštovanje. Nego je kazao, ja iju hennebi, ja iju rasul, O poslaniče, o izaslaniče, Allah Čelešanovu je dao posaban epitet i nije htio da ga doziva imenično. A zabranjeno i vjednicima da kažu o Muhammede. To su samo radili nemuki, beduini, koji nisu sjedili na Etahijatu pred poslanikom Ali Saradu od Saran. Drugi vid pomaganja poslanika Ali tu od Saran. Ova vjera, draga moja braćo, mora se učiti ili moraš donijeti od doktora potrebno da liči normalan. Onda je Allah žele šanohu digao od tebe ruke. Tvoja se hikma je onda zatvorena. Ova se vjera mora učiti. Učiti dokaze iz Kur'ana i Sunneta koji upućuju na obavezno slijeđenja poslanika Ali Sveratu Veseran. Jer, draga moja, znači, između ostalog, zašto je Kur'an i Sunnet na nadnaravno? Isti su to hardovi koji se koriste u arabskom svakodnevnom vječniku. Ali šta se tu krije? Tu se krije između ostalog jedna nadnaravnost, a mnogo je. Da čovjek gledanjem u te dokaze, razmišljanjem o tim dokazima, učenje na pamet tih dokaza postaje ubijeđen u poslanstvo poslanika ali se vas u stranu dobije jekin i dobije sve ono što mu je potrebno da se s ovoga puta nikada ne otiče i ne sjeći. Znači tu se nalazi doping za mukmine. U Kur'anu i Sunnetu I zato kaže Kur'an, on unesilu min el Kur'ani, ma huve šifa'u o rahmetu lil mu'minin. U Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i bilo za vjetnike. Znači, Kur'an je lijek i za vjetnike i za nevjetnike, a bilo je samo za vjetnike. Kul huve hudeva šifa, reci Kur'an je uputa. To nije obična knjiga i ne samo to, Kur'an je vijek. Allah te bareke o ta'ala je dao da čitanjem te knjige borimo se protiv jednog čitalog nevisivog svijeta kome je poslan Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, draga moja braćo, pozivaš nekoga koga nikako ne vidiš. I on ti ništa ne može, a pozivaš nekoga koga dobro vidiš i on želi da te poniti i da tvoju islamu ponisi i da tvoja rasula ispije. Zar ne vidite tu neznadanost Kur'ana? Govora Allaha te bareke mu ta'ala. Vidimo ljude koji imaju psičke probleme. Ne trebamo počne nas zvata ka nakautira. Dovoljno je samo da počnemo s Kur'anom. Nekada ni majku Kur'ana ne proučimo. A već ti ljudi ponesu patošu. Zato što ne mogu stojati, to jeste oni stranci u njima čini, ne mogu podnijeti Kur'an u takvoj formi. I zbog toga samo gledanje i proučavanje i učenje na pamet, ovo je jedina djela koja se uči na pamet. I ovo je djela koja se prenosi na generacije u generacije. I danas je ilm, tisto وَكَانَ هِنَ دَاكْ فِي صُدُورَ Danas je jedna u knjigama i opet razumijemo i knjige ne znamo i čitati. Ne znamo Kur'an čitati koje ga imamo u svojoj kući. A prije ilum, ilum bio, bio u prsima. I srca se prenosio na drugi. I zato nije bio prioritet poslanika, ali i sratu od strana da ostavi Kur'an, to jeste Mushaf, a Mushaf je znači zapuzeni Kur'an, da ostavi zapuzen Kur'an u Mushaf, zato što je prioritetno da to muslimani uče napravi i da to nose u svojim srcima, ali se to shodno potrebi kasnije ukazala potreba za tim i uradio je Hidmet Veliki onda radi Allahu ta'ala anhu sakupljajući Kur'an o mushaf. Čitanje Kur'ana, ovo je treći vid pomaganja poslanika, ali sratu u sram. Shvatit ćemo da Allah te bareke wa ta'ala čuva Kur'an i sunnet. Inna nahnu nisam zikra wa inna lehu lahatibun. Mi spuštamo zikr, to je jedno od imena Kur'ana, Mi puštamo Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Vidjeli ste sinoć, draga moja braćo? Ovdje su Austro-Ugari došli i slušili hirate. A sada dolaze švabe i pokazivaju nam kako trebamo voliti poslanika ali sratu od strana. To je dokaz da te nimalo neće tvoje porijeklo sačuvati se nekoj velikoj da reči. A reču raju kao su čovjeka ne čini sveti njegovo porijeklo. I dan danas ima Ebu Leheba i Ebu Džehera, možda koji oko Hanema Keave živi. A ima i na drugim dunjalskim teritorijama. A ima iskeri Allahu i robova. Pognajte Grka. Stojuće je nevjernik. Danas darija na Allahovom tebare kevo dala putu. Za to nije ibret inna fi dalika la ibratu li ulil albab to je pouka za pametne budali ne treba nikakvu pouku davati dovoljno mu je što je ispod zojskog nivoa četvrti vid pomaganja poslanika ali salatu wa salam izražavanje velike ljubavi prema Allahom poslaniku ali salatu wa salam ovo samo ponavljam i ovo se mora ponavljati zbog čega koga spominješ i na koga puno ličiš. To je dokaz da se na toga ugledaš. To je dokaz da je taj ostavio na tebe. To je dokaz da je ostavio takav na sebe utjecaj. I zato mi poslanika, ali se razum od sram, moramo puno voljeti. Zašto? Zato što je sloboda drago stvorenje. Zato što ga je Allah Đerle Žanu posebno stvorio na jedan poseban način i dao mu među ljudima posebno mjesto u posebnom obliku kazao mu inneke la'ala hudokin avim ti si o Muhammede na najvećim stepenima morala na najvećim stepenima ahlaka ti si o Allahu poslaniče i zbog toga peti vid pomaganja Allahovog poslanika, ali i salatu od salam, jeste da shvatimo da poslanik, ali i salatu od salam, ima veliko mjesto kod nas. Zbog čega? Malo prije smo gazali Bernardo Rizale, dostavio je Rizalu i rekao je na oprosnom haču oprašta se od muslimana i kaže Hrvrvrv, jesam li dostavio pa su svi 120 hiljada ljudi u vas rekli kad belemte u nahnu nešmeta ala dali ti si dostavio i nisi to svjedočimo na ovome danu i onda je Allah zapečatio i kazao el jevome kventu nekum dinekum u esbentu alikum ni'meti u rabitu nekum islame dina vjeru sam vašu danas i završio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude putokaz. Koji islam? Onaj islam koji je objavljen na najboljem komadu zemlje, u najboljem danu, najboljem čovjeku, na dan Arefata. Poslaniku Ali Sras u Sram, jer danas imamo na pozornici razni pakovanja islama, pa se mnogi koji ne postaju dovoljno islama, često nađu u dilemi za koji se islam odlučiti. Ja iz neke, ja iz Evrope, ja iz nekih čoškova ili islam iz Kur'ana i Sunneta koji ostaje svjež i lijep do sudnjega dana. Šest ili pomagane poslanika, ali sratu od sram, jeste da ga moja braća održanje do svakog segmenta koji je došao kod manje gali sanatovog sanata. Bio on ahiretskog ili dunjalskog karaktera. Ako je poslanik gali sanatovog sanata volio da posadi vočku, slijedi ga u tome. Abdullah ibn Umar ga je slijedio i oponašao hodanju ispod palme koje više nema. Kaže poslanik gali sanatovog sanata, kada bi otpio da nastupi sudnji dan, a nekom od vas bočka u njegovoj ruci, prljavljica, neka je ukopa, neka je postani, sudnji dan, nema više podova. Razumski nema više potrebe, ali moraš biti optimista i moraš biti društveno koristan. Ti si u toj prilici, jeste, evo, sudnji dan će sad doći. Ali to je bio postoje poslanika, ali se vas od stran. Da ljudi u Dunjaluku ostavljaju ljude bez teksta. Za nije najšao kore trgovca koji prodaje mokru pšenicu, a izložio je gore na vrstuhu, pa je provjerio poslanik, ali se vas od stran, a zatim kazao men hršena penesanina. Ko nas stvara, ko nas stvara, nije od nas. moramo, draga moja, braćo, pomoći poslanika, ali se nas uvod sedam i to je sedmi vid. Da nam je poslanik, ali se nas uvod sedam, priči od nas sami. An da bio eura bil mu'minina min anfusihim. Poslanik, ali se nas uvod sedam, nama mora biti priči od nas sami. Sve moramo dati Allahom poslaniku, ali se nas uvod sedam. Na raspolaganje svoje identije i svoje živote. Bez toga nema vjeri. Ovo je živa vjera. Ova vjera svaki dan mora da bude aktuelna. Vidjeli se sinoć. Možda će noviki drug doprinjeti će se pusti jedna brada i da se pokrije jedna muslimanka. Koliko treba truda uložiti zato što se ljudi teško pridjeljuju za vjeru a za nedjelu ih ne trebaš vaziti. Šeitan ima dovoljno svojih vazova da ih ponudi. Osmi mi pomagane poslanika, ali sratu od stran. Gdje se, draga moja, da ću upoznati dokaze iz Kur'ana i Sumeta, da znamo koje mjesto ima naš poslanik, ali Salatu od stran. Kod ostalih stvorenja. Pa vidjet ćete na sudnjeme danu poslanici onoga Azmi Mina Rusul, odabrani poslanici Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, ne znaju šta će sa sredom. Govore samo nesti, nesti, šta će biti sa mnom. Svi nekako očekuju da glavnu riječ potegne i glavni potez potegne poslanika Ali Sratu od strana. Svi su pomenuli poslanika Ali Sratu od strana najavili ga i to je došlo i u te vratu i dživu. I najavili do proste ovoga poslanika i najavili, znači, zavog poslanika njegov umet. Pa je rekao tu, ali sada su od sram, da će doći umet koga će voditi Muhammed sallahu alaihi wa sallam i njegov prosti života će biti 60 do 70 godina. Pa jedna starica kazala, Ja kada bi bila u umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallame, sve bi to na sreći provjela. Takva su osjećanja imali nuhovi sljedenici, zato što su dugo živjeli. Od tebe se traži tri godine u 70 godina da provedeš u čitavom namazu u kojem ima i sešta. A možda si 15 godina potrošio na kavu i na kile vakalu u okesatu su Moramo voliti poslanika, ali salatu od salam, i to je deveti vid pomaganja od sviju ljudi, kako kaže poslanika, ali salatu od salam, la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده ووالده والناس أجمعين niko od vas ne vjeruje ili niko od vas nikad neće vjerovati. Len je znači za stavu budućnost dok ne budete ovo imali pred, pred sebom. Niko od vas nikad neće vjerovati dok mu ne bude draži od njegova djeteta, od njegova oca, od njega samog, od svih ljudi. Kala sallallahu alaihi wa sallam. Rekao je tako Allahu poslanik alaihi sallatu wa sallam. Deset i vid pomaganja poslanika alaihi sallatu wa sallam. Jeste draga moja braćo, ede nema Allahu poslaniku alaihi sallatu wa sallam. Kaže Allah džembe يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي او vjernici, nemoj da neko od vas podigne svoj glas iznad glasa Allahova poslanika ali i sratu osram. Ja bi juha alladina amanu, la tuqaddimu bejne jedeji Allahi wa rasuli. O vjernici, nemoj nikog da napravi korak napred. dok ne dobije dozvolu od Allaha jedu njegova poslanika i sve nas po Ovdje se, draga moja braćo, pokazuje vrhunski eden. i ovo je odgovor Betuina koji su došli u Medinu i zato su na ruču nas, znači sobe poslanikove. Pa su počeli ga dozivati, o Muhammede, o Muhammede, Pa je Allah objavio ja i joj nebina anem. La srtavu vas patakom sa uzasovkim nebi. Ne dojte poticati o njenici glas iznad glasa Allahova poslanika. Ako bi to uradili, to će vam pokvariti vaša djela. To je ono što negira iman kod čovjeka. I zbog toga Vjernici moraju imati edep prema Allahu poslaniku, ali i sanatku sram. Nemoj hadis na zadnjici nositi u bilo kakvoj vrstnoj zbirki. Nemoj nepristojno sjediti dok čitaš neku zbirku u kojoj se nalazi govor poslanika, ali i sanatku sram. Nemoj dozvoliti da na bilo koji način od udaraš iskrnaviš ede prema poslaniku ali salatu wassalam nemoj ništa uraditi što skrnavi ede prema poslaniku عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sljedeći, to jeste 11. vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam, jeste potpuna potpora i odbrana Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam zaštita njegova života zaštita njegove časti, zaštita njegova sumneta i onim sa čine od hajlova, a sve su hajlovi sa njim došao i ljudima, i ljudima i džinima. Zbog toga vjernici moraju biti stavno mobilizirani, moraju biti dobrovoljci, moraju biti rezervisti, da su uvijek puti, da zaštite čast Allahova poslanika, ali zrato zrato. U protivnom, nemamo koristi od svoga imana, nemamo koristi od svoga islama, nije dozvoljeno da naše uči uši slušaju kako neko se izrugiva na račun poslanika ali sras pod sram, ili kako neko na bilo koji način obalovažava poslanika ali sram. Moramo biti vojnici da zaštitimo onoga koga je Allah žele zaštitio, ali od nas traži da iskrenu vjeru prema njemu, njemu sallahu alaihi wa sallam, ne pokažemo. 12. vid pomagane poslanika alaihi sallatu wa sallam, jeste, draga moja braćo, privrženost davanja bejne poslanika alaihi sallatu wa sallam. Ne smije mukmin pod ovim zemaljskim nebom, mi smije živi, da hoda dunjavukom, a da nije dao bejnu poslaniku Ali Salatu u Salam. Kako se daje beja poslaniku Ali Salatu u Salam? Beja se daje na takav način da nemamo uslova u pogledu pokornosti prema poslaniku Ali Salatu u Salam. Nego da mu se apsolutno pokorimo. To jeste da ga apsolutno slijedimo u protivnom. Nije to beja, to je onda dan, to je opana, koju su imali one koje Allah žele šanuhu nagovjestio i spomenuo u Kur'anu koje za koje kaže inna munafiqine yuhadihun Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu khusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila munafiqi hoće da prevare Allaha a Allah nije ona kada ustaju da nama osobove to vijeno radi ne spominju Allaha Đelešanuhu, osim u istinim slučajima. I kada klanje hoće samo da i neko vidi, da to zabilježi da i stavi u tabor vjednika, Inna munati hrina fin tatkin astali min nar. Zato će munati si u najnižim zvijedinima će jednama biti. Zbog čega? Upravo zbog toga što su lagali da sede poslanika ali sada su i to se definitivno otkrilo nakon bitke za Tebuku. Ustao je Ashab i rekao, vođi mu nazika, uskut ja adu Allah, šuti Allahu ne prijatelju. A oni su do tada govorili, otimajte se za prvi stav, slijedite ovoga čovjeka. Jer često ljudi parole izbacuju, pa misli da dobre namire imaju. A oni na taj način žele da se nekome dobro prodaju priredski način da pomognemo poslanika ali sratu stran jeste potpuna svijest draga moja braćo prema Allahom poslaniku ali sratu stran to jeste da ćemo biti sa njim u džennetu ako ga budemo slijedili i voljeli na dunjanku al ala menna hab čovjek će biti kako kaže poslanik ali sratu stran sa onim koga voli i zbog toga kada najdeš na bilo koje iskušenja, svjeti se toga dana, kada će ti možda biti pružena prilika da budeš u komširuku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A to je najbolje društvo i to je najbolji komširuk. Al-Anbiya. To su poslanici. Ošuhedavu salihin. Šehidi, bogobojazni, učeni najbolji أولئك رفيقا أتو ينايب لكم toga konstantno jača i كونتانسو يشع يوبا إياكو لكي الظالم أجريشيش لسي يا ربي يا ولي فصانيك على السلاس والسلام يا ربي prožive u džennetu sa poslanikom ali sratu od sram, a prije toga daj snage gospodaru da upotpuni svaki segment života svoga na sunnetu poslanika ali salatu wassalam. 43 pomaganja poslanika ali salatu wassalam. Jeste puno salavata, u prošli put smo o tome govorili. U posljednim prilikama, a najbolje uvijek, da donosimo salavat na poslanika ali salatu wassalam. Jer poslanik ali salam kaže nam sada alaihi salata wa'ida, sallallahu alaihi bihi bi'ašare, ko name je presne salavat, Allah žele šanu učenja na njega donijeti deset salavata. Inna Allaha wa malaikata wa yusalluna ala nabi. Allah sebi za pravo da donosi salava za poslanika ali i salatu wa salam. I njegovi meleki to rade. Ja i ohel medina amanu sallu alaihi wa sallimu te Pa zbog toga ovo vjenici šta je sa vama? Zar vi nećete donositi salava na poslanika ali i salatu wa salam? Sve te siri, draga moja, začo, jeste čitanje sire poslanika ali i salatu wa salam. Historija je majka života, to i drugi kažu. A u drugim historijama može biti laži i potvali. A u historiji poslanika, ali i sratu od stran, sve ima senet, ima metn, ima lanac, ima sam tek. I sve je provjereno. I ne može nam niko podvaliti nešto u Svirafanu. I po noći, po danu možemo da vidimo kako je živio kada je Sadat od stran, kako je njegova sira izgledala. A sejim je život. Kojom dinamikom je živio kada je Sadat od stran? To jeste, draga moja, da Mi danas ponovo živimo sirom. I ponovo se sira obnjavlja. I zbog toga moramo proučavati te segmente da vidimo u datom momentu koji je najbolji metod kako bi poslanik kada je sada tu ekstran, da živi sada sa nama, kako bi se on postavio u pogledu i poljoprivrede, a da ne govorim ekonomije, u pogledu drugi nevjera po nas i tako dalje. Bili poslani kada je sada svoj stran pravio neki čeji nekome i rekao, pa dobro ti si tako sto godina naučio, nema šta se tebe mijenjati poslani kada je sratu u Islam, je najveće neprijatelje Islama promijenuo prave pomagače Islama. I to jedino može svira poslani kada je u Islam. Jer će mnogi tamo kada zavili vidjeti kako je izgledao najbolji vojnik svih remena posle poslani kada je sratu. Kao li su Ali kako ga Islam promijenuo? Jer povuko Halide Kješete za sredom iz Žahilijeta, da ne govorimo za Omera, za druge. I zato je u sviri poslanika, ali se na tu stranu. Veliko dobro po nas, proučavamo sviru, na taj način pomažemo poslanika, ali se na tu stranu. Dalje, draga moja tačo, šeste sviri pomaganja poslanika, ali se na tu stranu. I sa ovim ćemo za danas završiti. Jeste, draga moja tačo, prenošenje sumneta na ljude. Belli mu anni volu ajet prenesli na ljude pa makar jedan ajet. To znači prenesli na drugog pa makar jedan sunet. Makar jedan edet. Nešto od poslanika i sratu od sran. I nemoj da zadajemo bilo koji sunet. Jer sunet, ovaj din, njemu se moraju svi prilagođavati. Nema islam u vremenu, ima vrijeme u islamu. Pa se moraju ljudi i činiti prilagoditi sunnetu poslanika ali se nas poslanan. Jer on je objavom radio.